51. pitanje Da li čovjek smije da donira novac za ljude koje je potrefila Allahova kazna, poplava, zemljotres i tako dalje, kao na primjer Japan? Odgovor je imetak musliman ima prednost. Kad završimo potreba musliman, idemo dalje. Ja vas pitam, koji meni pitu, jer ima dosta, jer ima još gladni među musliman koji nima treba hrana, ti se jesti. Jer ima dosta koji trebaju odjeća, jest, koji nema i organe i deka, jest, koji ima bolesnici, koji nema tri, njima treba lijekovi i svašta, jest, ima zarobjenika koji njima treba para da izađu, jest, ima sirotinje, jetimi koji njima treba para, jest, razumijem, kad završimo ovi i nemamo viši muslimani koji njima treba, idemo ča Allah do kafiri, da njima pomognimo, po cilj da ulazi u islam, αλληνή κάφερη χωρίς έμπορι προτυγνάστη, το ή πρόπιστο, αλλά να εγγυηθείς.